終了。 อาทิตย์แต่เช้าเลย อาทิตย์ขึ้นแต่เช้า แสงแดดขึ้นแต่เช้า เป็นวันแห่งอาทิตย์ เป็นเจ้าอาทิตย์จริง ๆ วันนี้ ซึ่งทางวิทยาศาสตร์เขาก็ได้บอกทางดาราศาสตร์ ผู้สูงอายุหรือว่ารก็ตที่มีโรคประจำตัวหรือตากแดด เดินเดินนี่เดินเดิน นั่งไหนตรงไหนที่ปากพูดดีๆเมื่อใส่ปากลงไปปากของอาจารย์ 妈的！ โยมก็